ja rähisemään, mutta et niinku, oon niin. vähän kartuttamaan tämän meidän uuden äänen rikostausta ja niinku niin Et voi olla varma, oletko ystävien vai vihollisten seurassa. Kuuntelet Radio Bekolaa. Tämä on Radio Vekolan yhtyeen nimeltä Noll soittamassa päitteettömässä, natsismittomassa ja seksismittömässä Squat Makamikissa 22. heinäkuuta. Ennen heitä soitti toinen pääkaupunkiseutulainen bändi Death Race. Kuullaan sitä sitten tähän perään. pyörähdin myös Haagissa viime kuun alussa. Kuulin Japrak Sayerin projektin 950 live-esityksen. Kyseessä on ääniinstallaatio, jossa kaksi sähköistettyä metallilankaa muodostavat kielisoittimen. värähdellen eri taajuuksia, taajuuksilla lämpötilasta riippuen. Itse asiassa esitys määräytyy kolmen erillisen järjestelmän mukaan. Sayer ohjaa sarjaan kytkettyjä akkuja, jotka lämmittävät lankoja ja kielten luonnolliset värähtelyt poimitaan kontaktimikrofonilla Vahvistetaan sähkömaan nettiin, joka värittää askilloitujen ylätaajuuksien lisäksi sähkön ja ilmanpaineen muodostamia kompleksisia kuvioita. Kolmas muuttuja on yksinkertainen vahvistaminen, eli volyymin säätely tilanteen mukaan. Nimessä esiintyvät luvut 950 ja 20 ilmaisevat arvioidun lämpötilan vaihtelun välin jonka langat esityksen aikana saavuttavat, huipentuen oranssin kuultavaan hehkuun. Tämä menee rämpimiseksi ja Alankomaalaistaustainen Kunstenaars Initiativ BNC pystyttelevät juuri näyttelyä Vasankadun Sorbusgalleriaan. Soitan kollektiivin aiemmin kesällä tekemän LPn nimeltä Rosebud for You. Ryhmä tulee soit- suorittamaan nimenvaihdoksen, joka juhlistetaan tai julistetaan myös näyttelyn yhteydessä. Avajaisia vietetään perjantaina 14. ensi perjantai kello kahdeksan alkaen. so close to me, so close to me, so close to me. Island memoirs, ultimate chaos, the victim of my senses. Island memoirs, ultimate chaos, the victim of my senses. Then came the bloom, and before I knew, smoked an interview before I knew. Before I knew before I knew. On this maiden voyage, let me deflower you, pick you and touch you. Gentle flirtations, bedroom games, all these apartments I've been in for short-term liaisons. Purple horizons, your roses, dirty exposes. Taste so sweet on this island, my playland. Then came the bloom, and before I knew, smoke turned into fume. Before I knew. victim of my senses. I and I'm gonna make it good. Thank you for China! This travel takes me deep, so deep. Soon I need some sleep, so deep. Rapid eye movement, sleep so deep, so deep. Enter Marco memory full. Tech support, tech support, you got me feeling wireless. Tech support, tech support, you got me feeling wireless. I found your error in your chat room, multiple sharer, peer to peer, you'll still be here. In a light year, I crash, restart, broken hard drive. You were my last invention. Tech support got me feeling wireless. Tech support. Tech support. You've got me feeling wireless. Tech support. Tech support. You've got me feeling wireless. Tech support. Tech support. You've got me feeling wireless. In the crib. In the crib, in the crib. In the crib, in the crib. In the crib, in the crib. In the crib, in the crib. In the crib, in the crib. In the crib, in the crib. In the crib, in the crib in the crib, in the crib. In the crib, in the crib. In the crib, in the crib. In the crib, in the crib. if somebody's walking through my computer. More like a bootleg kind of thing. More like a bootleg kind of thing. Mm. Uh, but we, we got paid a certain edition from um, from this uh, people who commissioned us to do this like public space sound piece kind of. Mm. Um, there's also this song I just sent you, which um, is a cooperation between Simon, you know, Simon by any chance? No, maybe not. Mm. He was in this like uh, EEA with me together. Oh. Um, and he's doing this music. Uh, uh, he had me to um, no, he is in Leeds, and now he has been doing the sound track for this video we have been doing together. Mm. And there we um, posted, well, we posted one of these tracks on uh, SoundCloud. Oh, wow! I sent it via Skype to you. You might also like that. Yeah, it's hot. I have to open that. heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. only out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded, reminded, reminded, It isn't, it isn't, it isn't, it isn't. Oksasen kadulla puolestaan kolmipäinen tiimi tekevät esityksiä otsikolla Platonin pidot trialogi. Antiikin Kreitan, Kreikan kulttuurista perintöä ja nykytaiteen kontekstissa tutkitaan keskiviikosta sunnuntaihin aina taiteiden yhden 20. elokuuta asti. Esitys, esitysten päivitetty aikataulu löytyy gallerian nettiseosoitteesta Oksasen katu 11.fi. Samanlaisesta Sama, samasta tilasta tulee lähtemään liikkeelle äänikävely, jota suunnitellaan yhteistyössä äänitaiteilija Marko Timlinin kanssa. Tässä kuullaan otteita Timlinin äänilevy konesävellyksistä. kvartsin kääntöpuoli. Ei vaan se kvartsin sisäpuoli. aiemmin Radio Bekolassa kuulusta Love Holeilta sain keskeneräisen kappaleen, jota kuullaan seuraavaksi. Artisti on nimetty Roger That Family kappaleen nime tai tiedoston nimi Vuo E1. E1. odotin pitkän illan, turhaksi tilsin sen. mun pää lopulta putoaa. Mä sanon, hopla. Kiitos. Mä seison tämmöisen äh, limukorin päällä. lämpimiseksi, ihan lämpimiseksi. Tero Niskanen osallistuu Suomenlinnassa 18-20 syyskuuta järjestettävän näyttelyyn, jossa esillä taideakatemioiden välisen Nordic Sound Art-hankkeen viimeiseksi jäävän vuosikurssin tuotoksia. Sain Terolta Raidan nimetty B2 Tämä on tehty Jukka Räisäsen kanssa. Hiljainen raita tänään. Pöly Vekola 100,3 MHz. 6-7 joka sunnuntai Tää on Jani. Tänään puikoissa ensi kerralla en tiedä kuka sadannesta, jossa vähenee kovaa vauhtia. Ciao.